ще отбайчек. Дори овие денови на дождови, буквално луѓето ќе почнат да се плашат с поплави. А? Сите тие работи. Аз верувам дека се шо Бог праве, праве од любов. Со цел да се отрезнат луѓето. Еден ден ќе биде судия. Еден ден ќе застанеме сите пред него. Ама сега Божите раци се се уште, додека си тука на оваа земја, Божите раци се се отворени за ти да се вратиш от покаянието него. Често пати умеем да кажем дека родителите са заеднички една добра слика за Бог. Ама нито един родител не е съвършена слика на Бог. Ники Бог е съвършена любов. Било майката, било таткото имат сигурно свои слабости. И то тебе те формирало, твоето минато, твоите изкуства, смърт, болки, доживяни, катеци, лоши сборови, то ще околината кажала, то ще си сакала, не си постигнал. Колко успеваш това нещо да го пренесеш и да створиш на погрешна слика за Бог? Християните би трябвало напротив да видят луи, кои ще представуват една добра слик заеднички за Бог. Я викам посебно татковците бидейки често се обракиме на Бог мачко. Боже, Оче, Боже, Тато, нели? Не викаме таа Бог, викаме Той, нашия Бог. Затова сакам сите вие кои ще сте татковци, дедовци, постари, бракя, сестри, да бидете свестни за Своята отговорност за вашите деца. Ке се сетам за една случка, у едно уште сме зимо, на северо. Скандинавията, дете детенце сиромашно било там на улици изгладнето, посо, няма кой да го прибере се, додека не дошла една жена, която ще го вземе в своя дом. Ке го стопле, ке го нахрани, ке го облече. И дето от толкова много любов изненадено, вика, Господи, ти Бог ли си? Кала, не, аз съм керка Божия да знаеш и дека сте вие роднини. <laughs> Колко така за тебе и за мен ке можат луѓето, децата, приятели, тия, кои ще се сега потреба, заради тоа што му едно шише вода или не за некоя потреба или молитва или помощ, или зборно охрабрување да кажат ти си роднина на Бог. Знам по характера твоя. сакам днеска тия заблуди за Бог да ги изправим. Затоа што повторно да погледнеме како предходно, видете колка список на стихови од Библијата се со цел да се исправат погледите погрешни или да не речем заблудите кои што луѓето ги имат представувајќи о каков е тај Бог. Е, често пати дори ќе чуят, а дедо Бог, дедо Господ грме и постапал отгоре два и чека да млатне некого, нели? Затоа што ти грешиш, а он е против твоята забава. Много погрешни работи. Една от тия такива работи е дека Бог манипулира, Бог прави, Бог контролира, Бог ги дера работите да те осуде. Какова е страшна судия тук или е обратното от това. Да видиме, що Библията вика, не що луѓето, не що твоите изкуства, не со да се сетиш, защо моята майка мореше да умре, или моето дете си роди такво, или защо беше още те неправедно от някои други луѓе, да кажеш, ако имаше Бог, нямаше да дозволя сето тоа да ми се случи. Ајде да видиме дали он е со милост и простува, како што Библијата веруваме ќе каже. Еден од текстовите си ноги Лука 15 та глава изборува за блудниот син, изгубениот син, кој што си го обаря наследството от таткото, има един по-стар брат от него и по-младил си вика, дай ми го, дай ми го наследството и аз сакам сега, кой ки чека ти да умреш, дай ми го сега. Човек, таткото стика на добрия Бог и вика, добро, ке го даде половина от наследството, и ке отиде, ке от Прокотска, знаете, сидите са приятели, сидите сакат кои имаш пари, кой им требаш, ми толкова, тебе ти требаш и няма никъде. Обща позната приказна, не? И когато завършат парите си, тия приятели веднъж изчезнат. И човеко по-младият почува да кръкоре мешето, няма кой да го удоме, сите тия ще да ги частеше, ранеше, им помагаше, И няма и се свесте за един евреин да отиде да биде свиняк е една от най-долните работи. И ка, що друго да работи, па можеше да се храня со оно што свините го јадеа. И таму дори се отрезни и вика, ой, дома, ти татко ми, моите слугите на татко ми јадат по-добро. Ма ќе идам јас, ќе се вратам и ќе речем, тато, сгреши против тебе и против негото прости ми. И кога се враќа, вика, стигна кај татка си и кога беше уште оддалеку, неговиот татко го здогледа уште оддалеку. Бог чека и повикува, врати се, синко, врати се, керко. Бог чека со расширени раце. Го здогледа Давид и се сложили, па се стръча кон него. Му се фрли на вратот и го целиваше, А синот рече, татко, сгреших према тебе и пред небото. Не сувек е достоен да се нарекувам твой син. Но таткото им рече на своите слуги, бръго донесете най-обавата облека. Облечете го и ставате му пръстен на раката и обувки на нозите. тебе го сбоят до Тебе и заколете го, да ядеме и да се веселиме, защо овой мой син беше мъртов и оживя, беше изгубен и се найде и почна да се весела. Е, тоа е отприлика описо на радостта Божия за секој. от тебе, заблуден, изгубен, който ще му свъртел гръб на Бог и бунтовно си тера и аз ги си живявам по Бог. Е, кой ки ми каже мене за Бог и за Библия, и аз си знам най-добро. Все да нека не се отрезнеме да кажем Боже просто. И аз верувам дека ти ги имаш най-добрите планове за моя живот. Различно от едно манипулира, контролира, върте ги работите, зол, нали. И това и чека да се врате, добрият татко нито сбор не слушаме. Е, синче, чукня ли лейката, а? Да беше някой от нас, кем му кажеше, кай си сега, а? Кай са парите? А? Чукам? Зетин. Зетин. Там светичка, там даче, да ме смилостивиш. Не, едностанно чека са ни раци, не ли? Нито лекция не му държи, ако се радува дека беше изгубен и се е враќа. Беше мъртъв се, беше како мъртв, и ако е жив виднички. Нема го. Откай да даде е човек? Сакаш ли да го израдуваш Божието сърце. Направи истата работа. Сакаш да приведеш забава, радост горе на небото за Бог и за ангел. Врати се към Бог, кажи му го истото Божие. Сгреши пред Тебе, против Тебе, против небото. Греши. Признавам. Нищо ново няма да кажеш веќе е позната работа, сите сме сгрешили, сите сме дошли преку покаяние и вера в Христа, към Бог. Дори и тия, които се се нарекуват верници често пати знаят, знаат на мен да ми се изделят и да кажат всекакви работи и да се побунат. нищо ново. Бог стое, чека са разширени раци и пратици, пратици си, да се просто се едно не е уред. Ама луѓе, и над бунтовност човешка. Евреите, 4 глава, 15 и 16 стих, защо не имаме върховен свещеник, кой не може да чувствува с нашите слабости, тук Таков, кой бил изкушен в все като нас, но не сгреши, без грех. И така да пристъпуваме смело към престолът на благодата, за да примеме милост и да найдеме благодат, който ни помогне във време на потреба, във време на нужда. Исус Бог Синон стана подпълно човек, беше от дух, души и тело, беше изкушено всяка област, всека работа, която ти я минуваш, болка ли, жет ли, глад ли, отвърленост, лош сбор, тепание. Он го има изкушено, така да знаеш що е макар и може цялостно да те разбере. Еден представник, подпълно човек на човечката раса, но исто време Бог и човек, той е от десната страна нататък и да ви кочи прости заради мен. Всеки, който ще го каже, Боже, прости ми заради Исус. Он не, разбира се, Бог помни. Дали Бог е манипулатор или е сочувствителен како човек Исус, по-пълно човек изкушан не се, а всеки във второто. Сакаш да веруваш на луѓето, сакаш да веруваш на изкуството, сакаш да веруваш на Предходните работи, които што ти е смениле погледа за Бог каков е или ги веруваш на Библията. Я ти препорчувам верувам на Божия Збор на Библията. Сал 130 от 1 до 4 стигали. вели От дното на душата повиках към Тебе, Господи. Господи, чуй го гласот мой. Ушите Твои нека чуят глас от намалението Мое, Господи. Ако гледаш на беззаконията, тогаш кой ќе се одържи, Господи, пред Тебе? но в Тебе има опростување. А ако требаше някой заради своя добрина, заради своя праведност на небото да отиде, нито е ден нямаше шанса да отиде на небото. Небото ќе беше празно, луѓе. Ама фала Богу дека Бог не гледа во Исус Христос. Заради Исус Христос имаме право. Во Исус Христос имаме право да бидеме горе на небото. Често пати окажувам тај пример Можеш да търчеш 200 на сад, няма шанса. 160, 180. Така че се во, во колата, автомобила. 160, 180, бързини големи. Можеш да пливаш 200 на сад, 250. Во бродок може. Можеш да леташ како птица 250. Не, во авионот може. Ти немаш право да бидеш на небото. Во Христос, облечи се во Христа, имаш право. Само во Христос, само заради Христос, нито едно твое добро дело. Все оно по-късно го правим, го правим от благодарност, от любов, заради Христос. Защото сакам да запомним, Бог не е манипулатор, да Не е некой ще ти контролира и ти ги връчка работите само и само да те натера на сила, да ти дойдеш към Него доброволно да се свестиш като блудния син и да кажеш Боже, прости ми. Бог е милостив. Има опростование на Бог. Ако сме ме запознае, той ни дали Бог далече, дали е там, некъде. Не се интересира, но си гледа шупинава сир от небото. Какво се мачиме ние тук долу на земята, варна, къде не поплави, не знам що, други работи. Или е близок, Некой ще е близо до тебе, некой ще те разбира, некой ще сака да биде включен по твоя живот. Нали пред малко читаваме дека Бог е творец на човешкия род, сака да биде и твой татко. Затова аз сте вишли като съдетенци. Само 139 от първи до пети са се стихови. Заради това ще дека Библията много малко се чита оваме, като да ми подаде речени от верниците. И Идеови работи трябва да се знаят на памет. Ако не ги знаеш за себе си, кой си ти у Исус Христос, що се имаш у Исус Христос, много лесно ти дойде дявол и ке те игра пинг-понг какво сака. Ке те заблудува со всеки работи. И що и да чуеш, тай така кажал, да така е, тай така кажал. Провери за себе, еве не ми веруе на мене, пастор Ага, провери за себе. Чите. Господи, ти си не изпитал и не знаеш. Ти знаеш кога седнувам и кога станувам. Ти отдалеко ги разбираш моите мисли. Пътеката моя и яжето моя, ти си ги изпитал сите патища мои, си ги предвидел. Уште зборовете не ми дошли на язикот мой Господи, ти веки ги знаеш. Все, що било, все, що ќе биде, защо ти си ме создал и си ја положил својата рака врз мене. Разбира Господ? Знае го, това им така пишува, не ли църно небело? Дори така ли пишува? Да. Амин. Ако Господ е Създател, Господ ги знае работите, айде! да му веруваме, дека Бог е близо. Дека Бог сака да биде отлучен от Твоя, от Твоя, моя живот. Дека сака да разговаряме. Да му сборуваме, да кажем, Боже, не, не си там некъде. Далеко и не се интересуваме, що ми е гадно. Луѓе, ако некој од вас мисли дека е подобар татко, мајка од Бог, нека излезе да го видам. Ама знам дека нема таков. Колку и да мислиш дека си добар, никој не може да ја надминеш добрината на совршениот тато Бог, родител. Не знам што да направиш. Бубрик да дадеш од себе, скръв да дадеш за своето дете. Не можеш да ја надминеш Божијата добрина. Няма никой да мисли тук дека Бог толкова добър. И аз ще направя за моите дете. Бог е близо, Бог разбира, Бог и за тебе, и за твоите деца, и за твоите внуци, и за генерации ки бъдат благословени заради верата в Исус Христос. Айде благодарим за чуда, благодарим за всеки работи. Заинтересиран? Да. Близок, Да. Изпитал се? Да. Всяка да е включен. Човек е на 13 до 15 стих. Ти си я создал моята вътрешност и ме прихвати от мечината от Па Бог е тъй що не създадал. Он не създадал формирал на както ще трябва. Не бе никой случайно, никой не е погрешка. Бе. Изпадна вода, не трябваше така. Дай да хвърлим му корпите. Няма, се е съзнание Божие. Нема грешка у Божието съзнание те прославувам за тоа што чудесно сум создаден. Прекрасни се твоите дела, душата моя тоа добро го разбира. Има ли некој право за себе да каже, така е аз, ваков, ваков, не ме вира, не можам. Затоа што Библията вика, прекрасни се Божите дела, прекрасно сум создаден. Боже, фала ти дека прекрасно сум создаден. Тинейчери и други шосеро ще лутат със своя идентитет. Лелето му, во имам ноги, лева калнака. Прекрасно си създаден. Бог те гледа като прекрасен. Може ли да кажеш, Боже, фала ти, ти прекрасно съм създаден? ако трябваше нещо друго, Бог ти направише нещо друго. Знае точно кай си трябвало да видиш, какво си трябвало да видиш и така нататък. Дали Бог е далечен там некъде, не заинтересиран или е тук, близо, близко до тебе, стоя чека е да те слушне, да го включиш в него живото, да ти помогне, да те разбира за всекоя работа, се ще минуваш. А не ли Исус чувствува цялостно с всичките твои изкушения? А? Дали Исус съчувствува, Луги? Да. Това беше изпитано все. Амин. Мое второто нещо, што сакам како предрасто, како заблуда, како погрешно верување, да го тргнеме од нашите умови. Бог таму некаде, да, тека да знам, кој е, така е како е, таму некаде, далечен, ич не му е гајле, шо му е гајле. Баш напротив. Оти, оти му е гајле, затоа сака да стане твој пријател, да иде Исус на земјата и да Христос. Вика Бог е крут и ладен, дека е равнодушен. Вика, стоя и нищо не правя. Ете, аз се моля, моля, постана, на Бог нищо не правя. Ето, що трябва да направим? Бог не може да го тереш. Може да се молиш, да, да му кажеш твоите жълба. Може я би се кал той то да случи. Съвършено Бог знае най-добро, що е това, що е потребно. Кога е това, що трябва да се случи. Не ли? И какво е сега, да има приятели и сам трябва да биде дружелюбив. Защо има приятели по-привързани и от брат изреките 18-24. Сакаш ли да видиш Божи приятел? Само един. Да, всеки за себе си отговаря. Е всеки за себе. И аз гледам само един, ще на просто после другите. Ами и я, и аз. И аз, и аз. Ами, като Шустино трябваше да отлучи да се врати и таткото. Таткото можеше да стои и да се моли, да чека. Синче, кога къде ще се врати ли, бе, Господи, врати ли, син? И така и Бог чека. Сака приятел. Он е приятел, он се добро праве, ама трябва некој да отговори како приятел кон него. жал со цовките, со грело, со сатанските работи, бајњето, гатањето, вршањето, со окултизма, со идолопоклонството. Сега нашо е, последните два месеца го сборуваме като, форми на греф. Идолопоклонство, зависности. Ние не кажуваме дека Господи от Тебе зависим цялостно. Всеки предаваме Тебе тук. Има нещо друго, ще го изпълнува. Некой друг. И я по-добро знам от Тебе. И аз ще му кажа какво трябва. Е. Дали Бог е крут, младен или, или не прифака со радост, Римјаните 15.7 зато прифатите се еден со друг како што и Христос ве прифати за Божия слава. Зборува за Църквата. Прифатите се еден со друг. Хабе, зоки под сегаше от Скопје од Евгелие, често пак знаеш, ако аз трябваше да бирам, не би е избрал некои луѓе. Ама щом Бог ги е отбрал, кой ще ми аз да кажем, не тай, не ти свигат, не е онай, кай гаш, вай пастор да ви по-добър имаше некои. Кай гаш, милчето да ми да застави, може би. Некой мисли по-добре, айде да го видам. Нека поведе напред. Нека се покаже. Или за некои други работи. Прихватите се ден са друг, како што и Бог ве прифанал Христос. Христос ве прифанал за Божия слава. Бог направи то на кръст, той не ви аз умирам само за добрите И само за, не знам, белата раса, църната нема, И само за богатите, за сиромашните, не само за мъжките, не и за женските, само за тия со факултет, не и за тия со средно и основно, а? Само за тия над метър и 80, тия по-низките, не е и тия ще са се 70 добре, а вие наградите мои мислите. А, Бог вика Бог, Господ Исус умре. Бог сина умре. Сите нас да, да покажем. Знаете колко ме сакаш Исус? Толкова. Толкова много. Така и умре. Толкова сака. И умре на кръста така. По-голема любов никой няма покажава. Софония 3.17 Стария Завет вели, нали, през който читаваме по-второ, Господ вашия Бог е посредете между вас Он е силен да те спаси, ке се развесили за тебе с радост, вика там со восклик на радостна песна, ке биде милост и любовта своя, ке се гордее за тебе со песни. Бог се гордее со неговите деца. Ние шо викаме, браво, синче или керат, ти си те направи тато или мама да се гордеят. Но Наставно Бог се гордее за тоа што избираме секој ден да се вратиме към Него. И кажем, тато, ја те сакам. Фала ти за Ово ще го правите, оттръгнете е се друго и викате, че го пея. Те се молам. Фала ти за моето смет. Фала ти, че от време на криза и аз съм насу. Моето дете е живо и здраво. Има храна, има топло домче. Фала Бог. Много други работи. Како пастир ке го остава до своя ядниката, ке ги земе в и ги носи на градите свои грижни ќе води до единичие. Видели ли сте слика, макар ако не сте видели животко, овчар може да си уносе ягното наградите. Тук наградите пише е сърцето на пастира. Да се слуша най ако му чука. И е, така Господ кажува. любов, любовни луѓе, Какво Бог сам себе се опишува? Като пастир, който ще ти си вземе и ние, ще са дојдени Айде замисли се себе си у Божията преградка. Бога го сборува за луги, не за овци. За луги, за тебе и за мене го зборува Бог. А овците не може да читат Библия, ама за това, пазите, човек да ви каже овци е намена. Ама кога Бог кажува овци, има длабока порака тук. Трябва да се замислиме, да, има вистина. Бог никош не е в грешка, никош не е в заблуд. Защото вчера Норма го зборува това Белчево. Овците са тия, що не знаят да се вратат и само бе! Първокорни си мислят дека се знаят, но това изпадна дека нищо не знаят. Знам по-добре от пастира и аз ще кажа бе! и ги слетам ограва или у някаква друга култура, пък и ги издува там. И па на мора постира да ги оставя 99 овци, да я вземе заблудената овчичка, да я прате, пушкайки тя назад. Мора може да бега, не? Нали? Айде, ние сме луги. Стадото е тука. Да няма потреба. Бе! Тук. Вала е той на Бог да му каже. Да се молиме. Е, не можем много други работи да направим, освен да блеем молитва и да викам Господи, помагай. Простувай. на животно. Ама Господ е тук да, да ни помогне. А втора работа, идейки все пък е само според, вие сте луги. Вие знаете как е сталото ти си секоја недела. Нема потреба да си јавувам па да се караме на телефон защо тай беше, защо най не беше, защо тай читал, защо вај не читал, защо тај се молил или вај не се молил, защо не е сведочил или не е сведочил. Тоа е ваша работа што треба да ја правите заради Господа, не заради ангел. Ангел ке се радува ако вие растете у Господ. Ако нещо збор ми му го промене живота, ако ще верувам дека оваа проповед има потенциал да ги промене твоя поглед кон Бог и тебе самия у односа на другите, ако го грабнеш и си вземеш вече, Бог беше за мен. Не за тай друга, не за третия и за петия. За мен е във Господи, проси ме. И аз сакам да се променя. Вземи мене до Твоите гради, Господи. Ти ги имаш файда. Дали Бог е крут и ладен или нечен, сочувствителен, прифайка со радост, Токму спортивното дано ще лудите гледа, абе, нема игралец, не е Он гледа какво ние страдаме. Айде да Бог е нечувствителен и пак kao е prethodno му е гае, речеме, и е добър и грижлив. Тя към по-голям доказ от това на кръсто нема. Никой друг, нито Буда, нито Конфич, Конфучие, нито Мохамед, нито не знам Тито, нито кой да кажем. Малци думка, кой сега да ги гледа не умре на кръста е Господ Исус. Псалм 103 от 8 до 14. Щедър и дарежлив, за пония, които не знаят Божието, е милостив Господ, дълготърпелив и много милостив. Он не се гневи до като нито вечно се лути. Он не направи нищо според нашите беззакония и не постъпи според нашите гревени. Нали? Той е човешкото. Ти така мене. Я на тебе всеки видиш. А това да уши Бог не е човек. Бог прави не според ние, като ще заслужим, какво е ние, примерно, не е помощта на нас. Он е много по-скъп, е Така да направи готова работа, смъчкане. Друг ние няма нито един. Има да те няма, а? Прашина. Секава си, и то има един от стиховите. Се секава Бог, сме само земен прав. Защо колко е голямо разстоянието от небото до земята, толкова е голема милост е на Господ према оние, които се боят от Него. Има ли тук такви? Може да кажеш, това е за мене? Хвала ти Боже, дека милостта Твоя е голема, какво ще е небото до земята. И плюс, колко ще е далеко исто от запад, толкова ги е отдалечил Он от нас нашите беззакония. Ако ти се покаеш и кажеш, Господи, прости ми, хвърля ги тази другата страна. Ти търчи, търчи, търчи по изток и се кълеш до изток. И никога да стигнеш на изток. Какво таткото ще ги милува своите синови, така и Господ ги милува оние които се боят от Него. Защо Он го знае, нашия собствен си спомнува дека сме земята. Все приправства. Какво направи Бог? Адам от земен прав и му довна дух и човека стана жива душ. Божия дух го оживя човешкото тяло. Ама не да Божи гнев. Чао, няма го. не. Пала Бога Бог не е като човек. Дали Бог е нечувствителен, суров? Дали баш му е гайле? Или доста е да стига, ако не можете текст. Добър, гришлив. Защото ти не можеш да се спаси себе си. Я не може да се спаси себе си. Никой на ова земя. Еден Исус е taj koji ще ме спасува. И фърла се морето на забрава. Кия? Но кия. Нема е кия отидела Кир, така настанала едно Кир. Да. Защото у време живееме, в шо... е, и майката, и таткото най-често са зафатени, работят, и децата растат с баби, дедовци или най-често сами, така да Кия, Нокия, тато и мама, нема ги, нема ги веќе, Нокия станале, отишли в странство, тато се залюбил некоја друга и венчал се за брак за харте да ја повлече, другата па ги нема. И е, аз ти спомнам, имам и близки, што работат со по три месеци, неколку месеци пространство, шоферишта со бугарски пасоши или какви да са, за екзистенција на домо, децата си растат, и после вика, мамо, кой беше вечечко? Защото <laughs> знае за парите Спират. се другото и веке, кой е сликата за Бог? А Бог е от сутеноне, презафатен. Парите са важни. Защо ще трябва да се обезбеде екзистенция, не ли за децата? Имаше един пример, ще се казва, по дам да имам го Жубана. Но ли нали, смешно ли е? А? Ами, Мене ми е жално от таквата работа, не знам. Жално ми е за децата, ще растат без родители. И е, пак не имат пари, може да растат. Ами могат да работят, е, могат да се даде решение. Да. Имам слушала за луги, ще са биле професори, доктори, са се нападали на по-малко платени работи, за да поминат по-малко саати, по-малко саати на работа, за да поминат повече време. Се се ще свакаме дека времето веќе не можеш да го вратиш. Порасна дето? Отиде ли младост? Ти колко и да имаш пари, не можеш да ги вратиш назад. А горе-долу е един среден живот, ли колко имаме апетит, защото това сакаме, не? Що ти е по-важно? Що ти е приоритет в живота? Иначе, оно ще така да ви го кажем, дека детенци, които ще ви казват, тато, колко те плакат на тебе дневницата, и ай сега я ще отвътре да рече милиарда динара, да не знам още годите какво ще се и деградация. И да той казал, тато, я имам 600 динара и ти дадам още 400. Тато той казал, чакай, чакай, мам, шарма работа, вие ти се мене за пари, пари, пари, само за пари не тук трактирате. Казал, кеш машин, шо, какви са тия 500 значи?» Тато, я сега ще ако може един ден да ти платам да помирим заедно, да видим на риба и да оживаме заедно, да играме заедно, само и само ти да не изгубиш от твоите дневници. Да платим, ако имаш 400 това никой не дадам на тия. Сега няма. За мен е то жална работа. Децата растат без родителите. Родителите, на кой ще Бог ги даде от тия деца. Или ако требало баби и дедовци, ке регали деца. Ама очевидно дека не можат бабите и дедовците, като им ги дадал на родителите да може да възпитуват. Зато трябва да бараме едно шърче, Разбирам по-пълно, сестра Стефанка, мога да се найде решението, баланс, защото не остави бикунти в живота. Айде да видим, и заради тази погрешна слика на лудито, што се остава и луѓето почуваат таквите деца, таквите близки, абе не, заедите и Бог е таков е, все он отсутен се е заинтересиран или сака да има време с мен. Евреите 13 глава, 5 стих, вика никогаш няма да те напуща, нито е те забравя. Упс. Съвсем е различно. А за жал, родителите или верните и другите отдават некош обратна слика със своята презафатеност. Точно ние го представуваме Бог, не ли? на децата, на близките, на неверните около нас. И отдаваме погрешна слика за Бог. Дека Бог е гневен, дека Бог е круз, дека Бог е суров, дека Бог е манипулатор. Опс, имаме доста работа, за което ще трябва да кажем, Боже, просто ми е трябвало само да сведочам, само да дадам трактат, само да смом неготовал и да живеям за Бог. Сега разбираме ли се? Добре. Продължавам, че го кажа песня. Да живееме за Него никогаш нема да те напущам, нито ке те забравам. Да, Бог ние не огледаме физички, а все пак знаем дека со Светиот Дух Он е во нас, со нас, около нас, врз нас, како сакате кажете, има различни состојби на Духа Свети. И фала Бог дека Он е верен. Еремия 31 глава, Стария Завет, 20, 20 стих вели, Ефрем не е мојот драг син, не е ли той дете Ай изприши го тоя Ефрем, стай го твоето име? Зарам Зоки не е мојот секран син. Даниела, не е моето секана керка, възлюбена? Стай го своето име. И ки видите колко Библията е лична. Свето писмо, упатено до тебе, От нищом ке почнем да зборувам за Него, секогаш се сикавам съм любов за Него. Сърцето мое се радува за Него. Ке се смилувам над Него, вели Господ. А ко се сете Бог, ко се сетиш ти на твоите деца, колко баба беше, какво баба направи, какво баба изпял, е какво баба е направил нещо, ти кеш топличко около сърцето, мамичка горе, тато горе, ой, леле, любов. И какво е драго на нашия Тато Бог, за сите ние обави работи. Кога не грешиш и кога сакаш да го прославиш, него колко повече се радува. Хайде да видам. Колко от вас тук родителите, кога сте оставили пръв път вашето дете доде, айде синче, пробай се сега, ки те пущам само. О, чекор, че едно, ей, дето, бам, траш доле. и викате, пуе! Не те е срамен, да смачкам тук. Що пак? Просто, глупо. Не те бива, бе. Ти лежи там отдоле цел живот. но тебе никой човек няма да бе. За първи път. Няма пример? не? Няма. бе си, че... Ай, ай. Ай, па. Ай, па. Ай, па. Ай, па. чекам, че чек. Опа, опа, нищо, нищо си. Стани па. Се пробваме. Ами, какво е? Тато Бог от, от бан доле на носа. Той е способен или ви кара. Ей, си, ще попи се. Ай, брата си. Ай, ще ай, ще си. Ай, ще ми дата. Ай, за кръвта на Исус Христос да измиеме, да измиеме ранички, да пациме. О, готово. Омина, омина. Не те моля тебе веки. Не ме моля. Любов. Стато. Бог е пълно с любов секогаш има време сака да е со мене, со тебе. Матеј прва глава, 23 стих едно од имињата за Господ Исус е Емануел. Ќе се сетите ете девица од Исаия 7:14. Девици ке зашни ке роли си и ке го наречат Емануел, која значи преведено Бог е со нас. Упс, чека малко. Или е Бог далечен, или е Бог отсутен, или Бог не е заинтересован, или е презафотен там, он има цели планети да върте, нали, орбити, комети, ангели, архангели, херовими, серфими, и сега се там на някой си човече от някаква си земя, що се вика Македония, от някакъв си град, що се вика Штип, от някаква си конфекция или не знам що, що едва и може би имаш школа завършена. И, и сега он мисля, Бог що мене. А? Може би ти така гледаш на себе си, ама не Бог. Затоа ви кажа, на своите дланки съм те втиснал. Все кој ги погледне со своите дланки ке се сете за кого тоа он умре. И пак ке речем, нема по-голема цена платена за тебе. Неким средата Кристин беше сборвала за Божията любов. Една кукя. ограда, може да, да вреда, айде да кажем, 100 направена со лакови, со фасади, на много бала локация, со гаражи, со сите документи. Ама никой не е й дава 100 000. А човек е взор, Може ли да се продаде за 50 000? Може. Защото ще озорлия човек. Ама кукията ми дава 100 000, 150, 200, да, ама аз ти давам 50 000. Те кето то гледат, какво ми казва, вземи или остави. Добро, друга кука, ще е по-стара, чисто така е, може би, два-три, две-три куки по-долу от тая обавата, много сгодна локация, разпага се, е, това е ли 30 хиляди дали ги дадете, Ама вай ми кажа, сега ми трябва да я взем за 50 хиляди, нали, му давам на човек, кога си каза Или вай се за едната, вика, не бе, ако ми дадеш 50 хиляди, ще ти дадам. И двете куки може ли да се вземат за силен? Пазарната вредност и на тая и на тая е силен. Колко вредеш, колко тайшо има дипломи, фабрики, богатство, яхти, не знам шо, не знам шо, не знам шо. Повеки или по малко Божите очи? Исус и ти и за тия най-бедните, най-отвърлените истата цена. Колко си вреден? Най-скъпо живота на Исус Христос. Колко си време? По-скъпа цена Бог не може да плати по-голяма цена. Немай да слушнем нито един. Аз не е вреден. Аз съм безначайен. Аз съм отвърлен. Аз съм никой нищо. Ти си по Божи точки. Ако си царска кетка, царски син, Божие дете, дел от Божието семейство, никогаш повече лоши сборове за себе си, го изговаря нещо библейско, благословувай се, гледай се с Божите очи. Това не значи сега да дигнам носо и да се правям кой бе шиша бе изгубени. Защо? И аз бях до вчера, како сите ни в И Бог сака и сите тия да дойдат да станат Негови деца, като пред малко шо гледаме. Бог со нас. Бог е онай, кој шо прави вредност и от скршените садове. Аз лично имам обвинено. ден е днес се сетявам, като пример, да не Имаме неприятели, ще живеят, Ацо и Дешка. Скашила си кебанът. Садо, у кой ще че той е много бал. И со гипс, со все, го преместят у един биш пепеларник. Знаете пепеларите колко бал со кристал така може да бъдат? И то ще предходно служило за гюбре, за секащиня, за тунки, за ливчиня, за пепел. Не става тая и кебани, така обава е ускладът да не можеш да я познаеш. Викам, откъде е била Икебана? Той е бившата пепелара. Изчисти ме, изминя и стави ми чекенци. Значи, и никой не може да примете дека не е от фабриката така. Е, то е нокля човек. Кога Господ дойде да живее внатре, веднъж твоята, твоя изглед, твоето лице, твоя живот, се се менува. Одеднъж си друг човек. Заради Господ, който ще добавя на Разбирате ми се. Ами, хвала ти, Боже. Може ли да кажем, Боже, хвала ти с своя Бог не е отстен. Бог е близо до всички ние, които ще го барат. Луги. Сака да биде с мен. Има време. Не знам колко ги замежувате вие ами тук. кои и са лица на двайца, защото те се сакат, да се карат много лъже и гледа така и на Бог. Бог е седничар, перфекционист, манджия, все мая ти най За това ще имаш такви родители, такви шефови, такви газди, такви, не знам какво вече, авторитети. Гневен постоянно или е дълго търпелив. Айде да видим какво е Бог. 2 Петро 3.9, дали? Господ не го забавил ветуванието, какво ще някои мислят за това бавене. Туку Толку, тук се минува цялата приказна. Луѓето мислат дека Бог баве, забравил и оставил, дигнал раци от нас, готово. Туку е тръпелив по нас, защо не сака никой или некой да загине, туку сите да дойдат до покаяние. Бог не сака бил кой да загине. Бог сака сите да се покаят и да дойдат до спасение, сите да го познават сите да бидат дел от Неговото семейство. С Той Исус умре, да не биде напразно и за тебе, и за някой друг. Си печат ли, гневен ли, он умре за грешните други. За тия таквите като тебе и мен ще признаят и са грешили, за да ги променят. Речеме какво предлагате да направи нещо много по-малко. 3-4-6 вели, подол, помина Господ по лицето Негова и извика Господ, Господ Бог, ще да ни милостив, дълготръплив, много милостив и истински. Бог сборува за самия себе си и се идентификува какво е Он. Тръпелив, много милостив, не гневен. Знаете ли, кой други, е, който идва през само, бам, експлодира работата, не ли? Ако не ги знаеш слабите точки, черно тамата, бух, червеното копче. Експлодират работата. За жал мога да си знам и аз някои точки ги знаят моите точки, ама има тук и палво прошка, където ще можем да кажем на моите деца, на моите жена, извини, не трябваше така. Ако не беше прошка, да трябваше да струпа, трябва да струпа, трябва да струпа, трябва да накрая се се разпади. Кула от карти. И Псалмо 147 Господ ги почитува оние кои се боят от Него и кои се надеват на Неговата милост. А на нас како луѓе толку ни е битно да имаме почитување од тај и тај колегата, од комшијата, од шефот, од некои луѓе угледни да не почитува. О, господине, о, Господи, повелите вам таа, нели? Години малцто на илуто. Но тук вие нали, Господ ги почитува. Някъде речем колко е важно другите да те почитуват, още ще е много, много, много повече Бог да те почитува. Колко е важно, що другите мислят, много, много, много повече е, що Бог мисли за теб. И па, ако сакаш Бог да те почитува, трябва да се боеш от Него, трябва да очиташ Словото, трябва да се надеваш на Неговото мисло, бъдам така кажи от стихо, не ли? Така пишува, читаме сите, не ли? не ги извъртваме. Затова ги ставам стиховите да се уверим. не съм го от кај го не дела, от кой ръка го изтресе. Има го. Не за тоа проповедат Библията. Затоа што викам, има луѓе што не се прочитава Библията, што не се читат Библията. Кок е речеш посланието до сад, вика дека е тоа, Стариот Завет ли? И ден си ги пам такива примери. Дали Бог е ситничар, гневен, што само мани тренеш, шо или перфекционизъм се е съвършено да види. Вало е да се стремим према светост, да бидат работите по-добри. Ама не живееме на планетата Земя. Нели ние не сме съвършени, нели и другите около нас не са съвършени. Ки ги има таквите работи. Трудеме се колко ще можем се Божия помощ по-добро, а Бог е тук да израме се, да покрие се с Неговата кръв, да избрише, защото е долу търпелив, милостив, спремен да опрости за сега за за което си били. И последното нещо, дали Бог е злобен, който взима загубата, насилник или е нежен защитник, който дава живот. пластика, всяка мисля така да имате, дека Исус е постоянно с тебе. ще не си сам, който си го повикал, твоя живот ти веки не чекореш сам. Или предходно рече, Емануел, Бог с нас. Амин. Водеме са него. Еремия 32 глава 3 стих. Отдаде го ми Господ и ми рече, со вечна љубов те засакав и зато пристапив кон тебе со милост. Отдаде го ми Господ. Господ гръмне со неговата љубов ме луѓе. Секој ден кога ќе видите, видите сонцето и дено, Господ ти си јавува и вика, чено, керко, што да кажам? Јас ти сакам. Редно е при ние да кажем, епият сак. Нали? Нали? Айде да му заблагодаряме. Ами, дете да е, близок да е, па се чувствуваш должен да му възвратиш назад. Колко ли повече е на Бог, Господи, ти не си злобен, ти не си суров, ти не си разсипуваш на забави, на всяка грех, на всяка вода, на всяка... Бог сака да имаме забава от чистота. Нали, защо? Викам, често пати може би нелеко му изгледа форсирано хуморо. Затоа што верувам дека радост у Господа е нашата сила. Затоа што има паметни и убави работи, некој што овај свет ќе се смее на глупостите или на не знам срамните работи. Ти кажеш така, он кажал така, е, ама ще зафръкна. Има работи, за кои ще можем и ние да се смеем от чистота и да се радуваме от чистота, освен без никой да биде навреден, повреден. И той е правил хумор. А, тай бил е на таквата начин, е видимо е фризурата, а, на кой бил, на кой бил. И се некой е още те, не Имате ли такви колеги? и сме вайни, да. Този говорим за, за Бог, кой ще можем свободно да се радуваме на живота и да му благодаряме, да се смеем. Първото беше дека Совешен Любов не е засекал и пристъпил с милост. Исаия 42, Заедни. Нема да се кара този новиот заед за Господ Исус. Нема да се кара или да се препира, нито ке вика. Нито некои ке го чуе неговиот глас по се кара от дома, нели, по улиците. Знаете кога вика луѓето? Деве ли вика толкова до улицата да се слушнаа. Няма да се дерете тук, што сте се развикавиш? Мене ми е било во много пак е така, нели, Господ велела полека тона да го не А ние сме много динамични и жустри, похваляме на, на, висок тон, не нали, да ги разправяме работите не, кой е по-управ, е по-гласен от основната. Кой е по-гласен, е по-управ. Нема да докръши от кръшината тръска, нито е го угаси запаленото светло, додека не го изведе студът до победа. Искате да сборува само за тръскичките и за ламбите или за лугато и душите, които знаят са повредени, няма да ги смачка. Бог не е сурово да ги скръши окей дойдеш кај него, он нема намера да те смачка, да те допише. Да е по малце жарче на живот и жалба и любов и любава, нещо да го угасе. Тук да го разгоре. Да ти даде изцелени, да ти даде благослов. Не е от против забавата, против обавите работи. Само с се бави Господ е моя твърдина, карпа и прибежище мое мой избавител, Бог мой, помощник мой. И ке се надевам на Него, Он е мое засолнище, сила на спасението мој, заштитник мој. Амин. Псалмисто тук колко обаги и прекрасни работи декларира Бог за мене, карта на прибежището, тврдината, имам къй кој да се скрия, имам кой да избега. те отхвърлят Бог, останува мај. За жал последния обичен, последното дупче на свирката Ама нека не биде така. Айде да биде пророк. Еми в право кај него да отидем. За да се научиме да ги засите нашите потреби. И Йован, 10 глава, 10 13 стига и крадецот влегла само да украде, да убие и да погуби, да унище. И аз дойдов, за да имат живот и да го имат во изобилие. И аз съм добриот пастир. Добриот пастир го дава својот живот за овците. Звучи ли било дека Исус е против забавата, против смението, против радост, против песнат, против приятелството, против чистата любов, братолюбието, против помаганието, човечността, хуманост, без какви да е скриени мотиви. Да не ги редам си други работи. Аз верувам дека Господ не сака да украде радостта от земния да. живот, от добавите работи. Има толкова много чисти неща, за които можем да се смеем, да се радуваме. Не е Бог разсипалочен задове. Напротив, аз дойде да дадам живот и живот живото изобилие. Живот тук на земята, живот в вечност. Ако до сега успява да се огледаш някои погрешни заблуди, погрешни верования, за това какво е Бог. Ей, аз мислил дека Бог е против тази работа. Ей, аз мислил дека на Бог, Бог е таков и таков, насилник, груп, едва и чеката ме казва. Дека Бог се осветува с усите ви работи. Но не така му трябваше. Може да речеш Божи просто. Защото шо, другите, що не го познават Бог и повече го представуват на другите. А второ не забравя не само с устата, ние говорим за Бог. Ние проповедаме за целия наш живот какъв е Бог. Проповедаме на своите деца, проповедаме на брата, на сестрата, проповедаме на жената, на мажа, на колегите, на мишиите, на родините. Точно твоето гледание на Бог ке влияе в растене и ти така ке живееш во свет, така ке се отнесуваш.